mbi familjen e tij të ndershme, mbi gratë e tij të pastërta dhe të gjithë besimtarët të cilët e ndjekën rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, pas përfundimit të vargut të ligjëratave mbi kënaqësinë apo porositë e të qenurit i kënaqur me kaderin dhe caktimin e Zotit xhelle xhelaluhu, Neve premtuam se do flasim për një temë të re, një cikël të ri, një zinxhir të ri të ligjëratave, ku shpresojmë që ta pasqyrojmë sado pak këtë mirësi dhe vlerë të Zotit xhelle xhelaluhu që ia ka dhurue njerëzimit, dhe ajo është veçoria apo cilësitë me të cilat dallohet civilizimi apo qytetërimi islam. Është një temë e rëndësishme, e madhe, sidomos nëse njeriu e kap dhe e percepton në atë nivelin të cilën e kanë shkrujt dietarët e muslimanëve, i qartësohen shumë prej vlerave të islamit, të cilat ndoshta edhe neve si pjesëtarë dhe muslimanë të nënshtruar ndaj Zotit xhelle xhelaluhu të paktën me gojë dhe me manifestim të jashtëm, ndoshta na mungojnë shumë prej vlerave dhe veçorive të cilat i ka feja e Zotit xhelle xhelaluhu. Andaj, shpresoj me lejen e Zotit xhelle xhelaluhu që t'i afrohemi temës, duke e lut Allahun xhelle ve ala që Allahu të na lehtëson çështjen, na e zgjidh nyjën e gjuhës. Andaj, të nderuar vëllezër, do të flasmi një varg disajavor mbi disa prej veçorive me të cilat dallohet Islami si qytetërim, si sistem i përgjithshëm i jetës dhe fushat me të cilat ka ardh Allahu xhelle xhelaluhu për t'i plotësu e që nuk mund t'i plotëson asnjë sistem apo ide tjetër përveç libri i Zotit dhe suneti i pejgamberit salallahu alejhi ve selem. Neve do të përmendmi shumë prej veçorive, mbi 30 me lejen e Zotit xhelle xhelaluhu, por para se të përmendmi veçoritë, duhet të ndalemi me definicion që të jetë e kompletuar ligjërata, çfarë nënkupton qytetërim. Çfarë është civilizim? Neve as civilizim dhe as qytetërim nuk do ta kemi për bazë në shpjegimin e këtyre definicionave apo veçorive. Por neve ndihmohemi me këto fjalë qytetërim, civilizim sa për të qenë në harmoni me gjuhën të cilën njerëzit e njohin. Pra, çfarë domethanë civilizim? Apo dhe nga e ka etimologjinë dhe rrjedhshmërinë kjo fjalë, çfarë nënkuptohet te ata nuk na intereson. Gjithashtu gjithashtu duke e ditë se keqkuptohet te ata fanatikët pas gjuhës amtare të tyre, neve nuk na intereson as çka i bie qytetërim. Se e dimë se nuk domethënë diçka e madhe ngase është prej qytetit, prej vendit. Ndërsa nga gjuha arabe neve do ta huazojmë definicionin i cili përputhet me ata se feja e Zotit xhelle xhelaluhu ka ardhë me qytetërim të të dalluar. Në gjuhën arabe të nderuar vëllezër i thojnë hadara. I thojnë hadara. Dhe sa për informacion, në kohën bashkëkohore, pas rënies së hilafetit, kanë fillue edhe përdorimi i shprehjeve të tjera në emër apo në sinonim të civilizimit dhe qytetrimit, vetëm e vetëm që të jetë në harmoni me ata të cilët nuk dojnë ta quajnë islam, nuk dojnë të marrin prej burimeve të fesë së Zotit xhelle xhelaluhu, andaj edhe i shef shumë prej të ndikuarve në Arabi, dhe në vendet arabe se nuk i thojnë hadhara, po i thojnë thekafe, duke dash mu afrue në botëkuptimet e të huajve, duke e qujt kulturë, e kështu me radhë, art, e prej shprehjeve të cilat mundohen me u afru tek ata të cilët, nuk kënaqen kurrë derisa të bëhesh me fen, me fen e tyre. Ndërsa neve do t'i përmbahemi fjalës e cila është bazore, e cila ka ardhë në gjuhën e ulemave, madje ka ardhë në gjuhën e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe këta e ka përdor edhe fjala e Allahut tebareke ve teala, dhe ajo është hadër. edhe hudhur, edhe shehade. Do t'i shpjegojmë të gjitha këto me lejen e Zotit xhelle xhelaluhu. Pra vëllezër, civilizim, qytetrim, në gjuhën arabe, hadara. Hadara, i thojnë, kur diçka është e pranishme. Kur dikush është i pranishëm, i thojnë hadir. Pranisë, ekzistencës, i thojnë hudur. Cili është definicioni i qytetërimit në Islam? Është çdo veçori dhe çdo cilësi me të cilën dallohet dikush në praninë e tij. Pra, neve ekzistojmë dhe jemi të pranishëm. Dhe është qujt qyteti me Hadhara ngase aty ka prani më shumë të ngjyrave të shumta të kulturave. Pra në qytet mbledhet më shumë se sa se sa në fshat. Andaj Zoti jonë Xhel-le Xhelaluhu asnjëherë nuk ka dërgu në fshat pejgamber. Në katund, çka i themi neve. Në katund dhe në fshat nuk ka dërgu Zoti jonë Xhel-le Xhelaluhu pejgamber, por gjithmonë kanë ardhë në në qytet. Dhe pejgamberi i fundit alejhi salatu vesselam Muhamedi jonë alejhi salatu vesselam ka ardhë në bazën e qyteteve, Ummul Kura, nëna e qyteteve, nëna e civilizimeve. Andaj ti i shef njerëzit me gjithë fuqinë e madhe të shteteve të ndryshme, fokusimi i tyre, përqendrimi i tyre, ideja e tyre, luftrat e tyre përqendrohen ku në Ummul Kura, tek nëna e qyteteve. Dhe diskutimi më i madh në dunja bëhet për ajo çka vjen nga Ummul Kura, nga nëna e qyteteve. Dhe ajo çka është rreth e përqark, duke fillu nga Mekkeja, Medineja dhe e treta Kudsi. Allahu i ruajt nga zullumçarët dhe dashakeqësit. Andaj vëllezër, hadhara do të thotë që njeriu të dallohet me veçori, apo të grumbullohen shumë cilësi dhe kultura me një vend, të grumbullohen dhe të tubohen shumë veçori dhe cilësi me një vend. Kjo është kuptimi i parë. Kuptimi i dytë, kanë thënë dijetarët, Hadhara, qytetërim domethanë, të jesh i pranishëm me atë që është e duhur. Për, ta, për këta quhet civilizim. Dhe kjo karshi tjetrës e cila është nomadizëm apo bedeuije në gjuhën e arabëve, i bjen se bedeuiju nuk ka mundësi në lëvizjet e tij me qenë i pranishëm me atë çka është e duhur, por me atë çka ai e di. Si për shembull, ai i cili është i qytetëruar, i civilizuar në gjuhën arabe, hadari, ai din të përshtatet me rrethanat, din të përshtatet me kuvendin, din kur me thanë një fjalë, kur mos me thanë, din kur me lëshu një gjest, kur nuk mos me lëshu. Din me i dallu klasat e njerëzve, flet me profesorin ndryshe, me mësusin më të vogël ndryshe, me hoxhën ndryshe, me prindin ndryshe, me shokin e vet ndryshe. Këtë këto ndryshime të rrethanave dhe mjediseve, ky i ndryshon në bazë së nevojës që duhet, apo përshtatshmërisë. E kundërta, ai i cili është bedeui apo nomad, ai e ka një standard. Apo ai e ka një standard. Ai, te ai nuk ka hoxhë, prind, i vogël, i madh, kushëri, te ai janë një standard. Dhe që do ta shofmi, ka ardhë bedeviu te pejgamberi, alejhi salatu ve selam, e ka kap për, për këmishë dhe i ka thonë, bjerëm pare. Realisht, kjo vllezër nuk është sjellje e duhur. Ti me ardhë te pejgamberi i Zotit, njeriu më i zgjedhur, me e kap për këmishë, dhe me i thonë, bjerëm pare, Sahabët normal janë revoltu dhe janë hidhru, pejgamberi s'e me kalon. Pse? Ngase aty ku vjen ky prej atij vendit është kështu normal. Tjetri ka ardhë i ka thanë, e ka kap për gjyksi dhe i ka thanë, a je i dërgumi i Zotit. Njeri nuk vetet kshtu. Nuk vetet duke e shtrëngu ata, a je ti i dërguari i Zotit. Pra, dijetarët kanë thanë kuptimi i dytë, është civilizim apo qytetërim nënkupton që njeriu të jetë i pranishëm me sjelljet të cilat i përkasin rrethanës së duhur. Shembull, në shtëpi ka sjellje të veçantë. Me musafirin ka sjellje të veçantë. Me hoxhën ka sjellje të veçantë. Me shokun ka sjellje të veçantë. Atë çka ja thu shokut, s'un ja thu prindit. Dhe zanin që e përdor me shokin, s'un e përdor me prindin. dhe format se ti si sillesh me miqtë dhe dostat e ngushtë s'munesh mu sill me hoxhën e kur njeriu e ka një sjellje në standard i thojmë bedevi ngase ai nuk ndryshon nëse ai nuk ndryshon e pejgamberi jonë alejhi salatu selam do ta shofmi se si ka qenë i civilizuar i qytetruar e gjen me gratë e tij sjellje të përshtatshme që i përshtatet grujës, e gjen me Ebu Bekrin me sjellje të përshtatshme për Ebu Bekrin, e gjen me e, nomadët sjellje të veçantë, dhe atë çka e ka toleru me një vend s'e ka toleru tjetrin. Në varësi prej kan e ka pas karshi pejgamberi salallahu alejhi ve selem. Sjellja e tij në luftë nuk është sjellja e tij në në xhami kur s'ka luftë. Pra, qytetërim në kuptimin e dytë dhe këto normal ndihmojnë njëra me tjetrën këto definicione që e kompletojnë kuptimin e përgjithshëm të qytetërimit. Pra, të nderuar vëllezër, hadhara, qytetërim dhe civilizim është njeriu të jetë i përshtatshëm me me sjelljet e duhura në çdo rrethanë të caktuar. Dhe kuptimi i parë ishte me një vend ku mblidhen shumë ndryshime, shumë dallime dhe këto dinë me menaxhu ndërmjet veti. Din me menaxhu ndërmjet veti. Për shembull, vëllezër, në aspektin praktik mundemi me pa këta, për shembull në qytet, ki lloj lloj lëvizje, lloj lloj mënyrë të jetesës dhe është me një lloj fryme më më e lirë dhe çdo kush e shikon punën e vet. Por nëse për shembull shkon në vende të izoluara, nëpër vende më malore, apo e gjejmë se nëse ti e bën një lëvizje jashtë standardit të vendit, Ti menjëherë të bjen në sy dhe bëhesh me gisht. Dhe kjo është për shkak se atje mbizotron një formë e të menduarit, një formë e jetesës, andaj edhe çdo lëvizje jashtë të njohurës bjen ndesh me njerëzit. Ndërsa në qytet, në qytet ki mundësi me pa lloj-lloj lëvizje dhe nuk e gjen përplasjen e madhe. Dhe kjo në Islam vëllezër Feja e Zotit xhele xhelaluhu, normal se jep hapësirë për të lëviz me forma të ndryshme, duke e vendos një bosht ku nuk guxon njeriu me dal prej, prej atij boshti. Këto janë disa prej definicioneve të cilat i kanë përmend dijetarët se kjo është për qëllim me qytetrimin. Vëllezër, qytetrime, dunjaja ka pa shumë. Nëse hinë me i lexu qytetrimet e Evropës, dalin shumë. Dalin shumë feudalizmi, socializmi, ë klasat e njerëzve, klasa punëtore, klasa borgjeze, klasa e me gjak të ndriçuar, me gjak jo të ndriçuar, shkallët e njerëzve të cilat i ka nda se disa kanë gjak të Zotit, Allahu na rujt, dhe disa disa s'kanë gjak të Zotit, e kështu me radhë disa kanë lidhje të drejtpërdrejtë me Zotin, disa s'kanë, e kështu me radhë prej çoroditjeve të cilat i ka pa njerëzimi, Dhe nëse kthehemi prapa te sistemi i Firaunit edhe te civilizimi i Firaunit, çdo kush e ka pas periudhën e vet dhe formën e vet. Ajo çka e dallon para se me hi me i numru, në përgjithësi çka e dallon fejen e Zotit me krejt civilizime të tjera është se do ta gjesh nga Ademi dhe deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Ata nuk kanë ardhur me një standard të njerëzve. Për shembull, ku ka qëllu Ademi, s'ka qëllu Nuhi. Ku ka qëllu Nuhi, s'e ka pas njëjtë Ibrahimi. Dhe çfarë gjendje ka pas Ibrahimi, nuk e ka pas Isa. Pra kanë dallu, varësisht prej civilizimit, ku ka qëllu. E gjen të përshtatshme dhe një veçori dalluese se krejt pejgamberët megjithëse kanë qëllu në vende të ndryshme, vijnë me një standard. Vijn me me një standard. Po ajo me të cilën vjen Ademi, jo jo që është e përngjashme me një herë me Nuhin, por edhe me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam është një. Pse? Do ta përmendim pastaj të na sqarohet duke i, i përmend pikat dalluese. Andaj vëllazër, neve çka synojmë nga kjo nga ky varg i ligjëratave? Që ta dimë se është një fe shumë e madhe. Është një fe e ruajtur me precizitetin më të madh. Është një fe me burime të shëndosha. Nuk pranon ndryshime. Është fe e cila e run shkronjën, e run germën. Nuk toleron me bo ndryshim të zanorës. Atje ku është fetha e len fetha, Atje ku është damme me u e len u. Atje ku është i e len i, s'toleron me e ndryshue. Dhe kjo çka i jep besimtarit, i jep krenari, se po e ndjek një civilizim, një qytetërim shumë të madh dhe e ban kjo njeriun me e dasht edhe më shumë fenë e Zotit xhel-le xhelaluhu. Kjo është e para. Dhe e dyta vëllazër është që prej qëllimeve të kësaj ligjërate është që neve të dalmi prej shtypjes së akuzave dhe presionit të thashethemeve se muslimanët janë njerëz të mbyllur, muslimanët nuk kanë civilizim të përshtatshëm me kohën moderne, muslimanët sikur të ishin ata udhëheqës e kështu me radhë do të ndodhte kjo kjo kjo kjo nëse neve i qasemi me argumente dhe dëshmi dhe fakte dhe i bajmë dallimet mes civilizimeve, atëherë njeriu i mençur e sheh se cili është ai i cili do ta bënte atë prej të keqes së pretenduar dhe cili është ai i cili është i ndriçum. A është Muhammedi A.S. nëse ndjeket vjen e keqja e nëse ndjeket Aristoteli vjen e mira? A ka mundësi nëse ndjeket Muhammedi A.S. njerëz me jetu në frikë e nëse ndjeket Frojdi njerëz kanë me jetu në paqe? A nëse ndjeket Muhamedi alayhis salam njerëzit s'kanë me ditë me u përshtat me kohën moderne dhe teknologjinë e madhe e cila ka shkuar e nëse na e ndjekim firmën Apple e Samsung kena me jetu në rehati dhe të ardhurat mdoja kështu shtypja bëhet vllezër pra me ju ngu juve ata thonë kështu me ju ngu juve na kthehemi ku kthehemi Ku kthehemi? Qaty ku ki me, ki me shku ti detyrimisht te Zoti jot tebareke ve teala. Andaj vllezër do ta shohmi se qytetërimi islam ka veçori të shumta, dallime të shumta, neve do të mundohemi mi përmend disa prej prej tyre. E para të nderuar vëllezër, veçoria e parë e civilizimit dhe qytetërimit islam është se qytetërimi apo civilizimi islam ngritet mbi argument mbi fakt dhe bindje dhe nuk është qytetërim i ndjekjes qorrazi dhe besimit të padëshmum dhe as i hamendjeve dhe i zbulimeve të mundshme apo kjo është veçoria e parë e civilizimit islam pra, vllezër, në islam krejt sistemi si sistem i fesë i cili e rregullon njeriun në shpinë e vet e rregullon njeriun në punën e vet, e rregullon njeriun në xhaminë e vet, e rregullon njeriun në marrëdhënie me shumë prej kategorive të njerëzve. Është i ngritur me me çka? Me fakt, me dëshmi dhe jo me hamendje. Për shembull, kur besimtari sillet me dikan mirë, Nuk e ka, inshallah është mirë, po mund edhe mos me kanë mirë. Kur njeriu besimtar e bën një vepër, e ka me bindje se kjo është e mirë. Dhe kur i shmanget një të keqe, e ka bindje se është e keqe. Apo, pra nuk ndryshon, nuk ndryshon veprimtaria e tij me hamendje. Dhe lëvizjet e tij edhe të njerëzve të muslimanëve nuk janë me hamendje, po të gjitha janë të ndërtuara mbi mbi argumente. krahas të tjerave janë të ndërtuara mbi çka dhe quhet civilizimet tjera është e përbashkëta e tyre qytetërimi i leverdisë për shembull nëse i merr krejt ato civilizime do ta shohë se leverdia mbizotron për shembull të buzëqesh nëse ka leverdi sillet mirë nëse ka leverdi e do babën derisa ka pare e do gruen nëse ka pare e lshon nëse s'i duhet E respekton dikan se e ka koleg të punës. Jashtë punës nuk do me ia pa sytë. E kështu me radhë prej shembujve të shumë. Pra, është me hamendje. Pse, aty ku ka leverdi, ja merr. Aty ku s'ka leverdi, nuk ja merr. Në islam a është kështu vllezër? Jo. Neve një vepër kur është e mirë, nuk ja ndryshon pastaj ajo rrethana mirësinë. Kur është shoku i mirë, është i mirë. Pat pare s'pat pare, ke nevojë s'ke nevojë, ke interes s'ke interes, nuk lëviz kjo. Pse? Ngase e ke ndërtu mbi bindje, e mira është e mirë. Dhe e keqja është e keqe. Për shembull ai i cili është i keq, nëse është me pozitë, i njëjti është. Shumë njerëzit, çka thonë? Thonë, filani i keq, ama kujdes, a në pozitë. Pra, sikur domethanë me fjalë tjera, pozita e banë të mirë. E duhet tash me ndru qasjen. Kur është fukaraja i mirë, thonë i mirë apo, çka ka dobi prej tij? Dhe dobia këtu do ta shofim, pak ma vonë te veçoritë tjera, se si civilizimet tjera e përkufizojnë përparimin në çiment, në asfalt, në gur, për shembull thonë, ja na kemi për shembull ndërtim 100 katsh, sikur kjo është përparim i madh. Për shembull neve i kemi rrugët e asfaltume, Dhe vjen për shembull njerëz prej gurbetit thojnë, atje pash islam po s'pash musliman. Ki ka pa asfalt, samafora preciz dhe kjo i doket atij islam. Sikur Allahu Xhelle ve Ala ka ngrit ket librën dhe ka dërgu pejgamber me i shtru xhadet. Jo, vllezër. Jo, pejgamberi alejhi selam ka ardh në një vend shkretir. Ka pas prej sahabëve çatinë e ka prek me dorë. Shpia e tij me dorë e ka prek çatinë. Pra, po ajo ka qenë civilizim, Muhammedi alejhi selam, kur është falë natën, e ka shty Ajshen, ngase ka qenë dhoma shumë e vogël. Por kush mundet me e krahasu civilizimin e Muhammedit me krejt komplet tjertë, me muslimanë e me krejt? Kurkush s'mundet, me pajtimin e krejtve është më i qytetrumi, më shpirtmadhi, më shpirtbujari, më fisniku, më i xhymerti, me pajtimin e krejtve. Apo, andaj vllezër, nuk është civilizim çimentoja, xhadet, mu vesh, apo, këto janë pjesë anësore të largëta, por nuk përbën thelbin. Andaj, e para të nderuar vllezër, është se feja e Zotit Xhele Xhelaluhu, qytetrimin e muslimanve e ka ndërtu mbi, mbi fakte dhe argumente dhe e çmon faktin tej mase. Që do t'i citojmë disa prej fjalëve të Zotit Xhele Xhelaluhu. Thotë Allahu tebareke ve teala në surën en-Neml. Kull hatu burhanekum in kuntum sadikin. Ka thënë Allahu Xhelle ve Ala, sjellni faktin, argumentin, nëse jeni të vërtetë në pretendimin e juve. Për shembull vllezër, sa i përket faktit, sa është e çmushme fakti, dhe dëshmia, dhe prova, Për shembull sot njerëzit agnostik, ateist apo s'e di ç', a ka zot a s'ka zot, ky tjetri thotë s'ka zot. Zakonisht vllezër këto ku e kanë problemin? Dojnë me e pa zotin Xhelle ve Ala në laboratori dhe e citojnë, e citojnë edhe arabët edhe anglezët edhe shqiptarët. Prej ateistëve dhe agnostikëve thojnë hala s'e ka vërtetu shkenca. Po, hasha lillah, a kini parasysh çka thojnë? Duhet në laborator me dalë zoti, at, ati me e aprovu me, me dëshmi të prekshme. Pra, këta nuk e njofin faktin, kta nuk e njofin argumentin, si ndërtohet argumenti, çfarë po e përban një argument. Andaj shiko Zoti jonë Xhelle ve Ala, krejtve ju drejtohet, nëse jeni të vërtetë çka po thoni, sjellni faktin. Ka thanë Allahu tebareke ve teala në surën En-Nisa, "Lejse bi emanijikum ve la emaniji ehlil kitab." Shiko sa e kanë ngrit argumentin. Kur janë përplas një ditë prej ditëve që ka transmetu Ibn Kethiri nga Ibn Abasi dhe Muxhahidi, një ditë prej ditëve janë përplas jehudët, krishterët dhe muslimanët. Kush është më i përparum? A mu, a jehudi, a krishteri apo musliman? Jehudët kanë thonë, ne jemi ma të përparum, se e kemi Musën, pejgamberin e madh, që i ka fol Zoti, dhe ja ka zbrit Tevratin. Apo, krishterët kanë thonë, jo, ne jemi ma të, më të përparum dhe populli më i zgjedhur, ngase me neve është Isa, kelimetullah, e kështu me radhë. Dhe muslimanët kanë thonë, neve kemi Muhammedin, salallahu alejhi ve sellem, është vula e pejgamberisë, Kurani është ngadhënjyes mbi gjitha librat. Tani këto kanë hi në, apo bisedë, që ka transmetu Ibn Kethiri, në librin e tefsirit të tij. Allahu xhele si e ka nda këtë mosmarrëveshje, dhe si e ka pre, dhe para se me e pre, ka kriju mentalitet se si duhet me i shiku gjonat. Për shembull, le të është i jemi o tamam. Kjo, këta thonë qështu. I jemi o tamam dhe s'ka muhabet. Ai thotë, po jo, i jemi është tamam. Dhe kjo është natyra e vogël. E Allahu xhele ka zbrit ajete. Lejse bi emenijikum, ve la emeniji ehlil kitab. As qysh po thoni ju, as qysh po thonë ithtarët e librit. Vllezër, shiko kjo është shumë e madhe. Muslimanëve me ju thanë Allahu xhele ve ala për një mosmarrëveshje të caktume. As qysh po thoni ju, as qysh po thoni ju. Na qysh kishmi thanë, për shembull, ku diskutohet ky muhabet? E Allahu xhele thot, men jamel suen juxhze bihi, o rregull, nuk është sipas juve, e as sipas krishterëve dhe jehudve, kush ban keq e merr dënimin. Pra ajo, që përkatësoni këtu apo aty, kjo nuk ju shpëton nga rregulli i Zotit, i cili është mbi fakt, bjere faktin, e ki imanin dhe veprën, shpëton. S'e ki imanin dhe veprën, nuk shpëton. Përkatësohu ku të përkatësohesh. Për shembull, nëse është një vepër vllezër, kufër, apo shirk, Zoti na rujt. Çka ka dallim nëse kjo është krishter, kjo është jehud, kjo është musliman. Vepra është e gjikume te Zoti me, me kufër. Cili është dallimi? Tash pse ki dënohet, ki s'dënohet? Nëse e ban njëjtën vepër. Andaj tha Allah, lejse bi emanijikum. Jo, kjo është me ligj, me fakt. Nëse ti e ban një vepër, çka unë nuk jam i knaqt me ta, të marr llogari. Dhe nëse e ban të keqen, të marr llogari. Andaj kjo është qytetërimi, edhe kështu duhet të ndërtohet mendësia jonë, që të funksionojë truri, ki motori i cili kap sendet, me, me pa, pa anim. E panim, andaj ardhi një ditë prej ditëve jehudët i dëgjun disa gabime prej muslimanëve, duke thonë, ka dasht Allahu dhe ka dasht, kam dasht une, apo ka dasht Allahu dhe ka dasht Muhammedi, alejhi salatu ue selam. Dhe ardhën jehudët dhe kështu ata zakonisht kapen, apo për vegze, për dikun, dhe thanë, ju shirk bani, ju bani shirk. Tash, natyrshëm ai s'guxon me ta shpjegu ty fenë, apo? Jehudi s'e ta shpjegon ty fenë. Por Muhammed alejhi selam nuk i tha kështu. Tha, çka është puna? Tha, këto po thojnë, ma sha Allahu, wa sha'e Muhammed. Çka do Allahu dhe Muhammedi? Të kanë bo barabar. E ki bo, të kanë bo barabar me Zotin. Ai ju thoni që si janë barabar? Andaj tha inneke la tehdi men ahbebt, ti s'un e udhëzon, ti kan' do. Andaj ndo, Muhammed selam, thumme, pastaj. Kjo pastaj, pra është e varë prej dëshirës Zotit. Apo tha Muhammed alejhi selam, thuni, ka dasht Allahu dhe pikë, hiç s'ka nevojë, ka dasht dikush tjetër. Dhe kjo është paanshmëria për të vërtetën nga ana e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Ka thënë Allahu tebareke ve teala në suren El Maide, Kjo është se si e krijon mendësien. Shiko dhe këto ajete na kanë zbrit neve, ata s'i lexojnë. Edhe mos thojë dikush se po këto për jehut kanë kanë. Jehudt s'e lexojnë Kur'anin, na e lexojnë. E pse ka folë për ta? Për me na mësu neve. Ai neve na mëson nëpërmjet fjalëve të tyre të kota. Çka ju tha Allahu xhel-le ue ala? Me argument. Felime juadhibukum bidhunubikum. E nëse jeni dashunit edhe bijt e Zotit, na rujt, Allah është i pastër nga me pas bij. Çka tha, tha pse ju dënon atëherë? I dashur, të dashunin s'e dënon. Apo? Kur Allah e do dikan s'e dënon. Andaj Muhammed selam e do, s'e dënon. Pejgamberët i do, s'i dënon. besimtarët çka i do apo nuk i dënon përveç pjesëve të cilat nuk i do te ata prej gjunaheve derisa të pastrohen pastaj të jenë të pastër në dashuri dhe futen në në xhenetin e Zotit xhel-le xhelaluhu. Andaj than, na jeve na do. Tha Allahu e dënimin e dënimin. Andaj dhe kjo është mendësia dhe qytetërimi islam me argument. Për shembull ne ve them, ne jemi të sigurt Firdaus, çelsat i kemi. Ju shtu dikush do me na thon, çelsin e kam, ato hajt se mua t'çoj une. Kul, felime juadhibukumullah, e pse për, po po na dënon Allahu me gjunahe? Nëse ne jemi kristal, nëse na pretendojnë a shumë lezër, nuk ka dikush nevoj për m'u qartë e për me u konë shumë filozof i madh, për me pa sa jemi të saktë. Qysh na shef, veç na e shef gjendjen. Veç e shef gjendjen, edhe kështu thot, po mi u dasht, ju kish bo ndryshe. Andaj tha Allahu tebareke ve teala, feli ma, e atëherë, kjo vllezër feli ma. A po e kuptoni ku është mendësia që të trimit? Se feli ma është arsyja, pse? Andaj argumenti, kur kërkohet, për me hi ti me lip një mesele, dhe e don, e don argumentin, nga cila pyjtje nisesh, pse? Pse? Se për shembull, ai i cili ndjek qorrazi s'thot pse? Qeshtu pik. Ai çka don argument thot pse? E kur thuhet pse, domethonë ka hi në kërkim të argumentit. E Zoti jonë xhele ue ala po ju thot njerëzve të cilët kanë thonë, jemi të dashurit e Allahut, e pse po ju ndodh kjo? Shpjegomani. Për shkak se s'ju do. E tash, neve e shof me këtë fjalë qarkullon në mesin e muslimanëve. Kena me hi n'zjarr, kena me dalë, masani. Ani hi pak e dalë, ama t'jetoj pak. A? Kështu mendon. Kjo vllezër është e trashëguar prej jehudve. Andaj tha Pejgamberi së sellem, ju do t'i ndjekni hapat e jehudve. Nëse ato hin n'birë të hardhucës edhe ju keni me hi qaty. Nëse ato për shembull e, e nxjerrin ni par pantolone të grista total, duhet m'i vesh. Qysh mos m'i vesh? Apo thojnë për shembull, duhet m'i vesh. Çka s'ta krejt? S'ta këtu me krejt, duhet m'i vesh. Pra, çka të shpikin ato, edhe qoftë ajo me hi n'bir të hardhucës, ato apo me, me vështirësi veshen. Ato shiko Pejgamberin, si e, e ka qartësue qysh në kohrat para 1500 vite, vllezër. Bir e, bir e hardhucës, shumë e ngusht. Por, çka të bojnë ato na duhet qashtu, apo? Ato shlojnë muzikë na duhet qashtu, sikur ato, qysh bojnë? Ato përdorin operacione plastike edhe na qashtu, duhet m'u shëmtu komplet. Pse? Birë e hardhucës. E prej birave të hardhucës cila është? Po, kena me hi n'zjarr, ama na qet Allahu masanej. Kalu len temessenen naru illa ejamen. Ata edhe njëjtë thonë. Na kena me hi n'zjarr, amo disa ditë. Si e demantoj Zoti jonë xhele ue ala? Kjo është argumenti. Kul, ettekhadhtum inda Allahi ahden, felen jukhlif Allahu ahdeh. Tha Allahu xhele ue ala, pytje. A keni marrë bes prej Allahut, kur dijet se Allahu se them besën? Po, është e vërtet se Allahu se them besën. Këta s'pe diskutojmë. Ti a ki besë? Shembull, nëse njeriu jeton me ata se i sigurt jam, jam që jam tu prit me hi n'firdevs. Nëse e ka këtë ndjenjë, nuk është kusht me thonë, vllezër. Nuk është kusht me thonë, është kusht me hal, mundet dikush me gjendje e thotë qështu. Apo, une edhe une. Pyjtje çka jav bon Allahu, thot ettekhadhtum inda Allahi ahde, a ki marveshje me Allahun? Ki marrveshje me Allahun, s't'dënon, s't'merr n'llogari, ti e i lirë prej barave dhe ngarkesave? Jo, tha Allahu xhele ue ala, em tekulune ala Allahi ma la ta'lemun. Apo po flisni për Zotin çka nuk dini. Thotë Zoti jonë Xhelle ue Ala, a e ke pa ti ata i cili i mohon ajetët e Zotit, dhe thotë, le utejenne malen wa walada, unë do të arrij pare, të hola, pasuri dhe evlad, shumë do të kem evlad. At-tala al-ghaib, Allahu xhelle ue ala, a e ka pa gajbin? Apo ka marr besë prej Rahmanit, prej Zotit tebareke ve teala. Por vllezër kur njeriu pretendon, nëse këto është pretendon eferaejte, a po e sheh ti ai çka po pretendon? Si e rrëzon Allahu, si e rrënon, si e e ballafaqon me faktin, i thotë a e ki këtë besë? A e ki faktin se do ta merrsh këtë apo jo? Andaj vëllezër, veçoria e parë e qytetërimit islam dhe kështu duhet ndërtohet e gjithë jeta jonë mbi faktin dhe argumentin. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, neve kemi shumë argumente edhe prej hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Porse një prej tyre çka është? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka eduku për shembull, i ka citu disa me emra se janë banorë xhennetit. A po, Ebu Bekrin, Omerin, Othmanin, Alijun, Ebu Ubejden, deri në fund. Mirë, kjo çka argumenton, vllezër? Çka argumenton kjo? Nëse neve shkojmë në ata se musliman do të hin xhennet, atëherë çdo njani thotë, unë ka me hi xhennet. Dhe po diskutohet ky muhabet. Pejgamberi selem e prejti këta. I tregoi dhjetë emra edhe tjerët i mshefi. A ka mujtë Allahu xhelle me i tregu krejt? Po. Pse? Që të bohet ligj te musliman? A hin xhenet si të dojë Allahu. E lën me me çka? Me pezull. Pse? Se s'ki fakt. Ama unë jam musliman i mirë? Ti nuk je ma musliman se sa disa musliman që kanë qenë me kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Andaj i citoi 10 që mos të bëhet ligj çdo kush ka thotë jam musliman ka me hi xhenet. se pastaj ish bo e folur pa, pa, pa argument. Andaj për shembull në Evropë përpara kanë ekzistuar dhe sot ekzistojnë çekat e faljes. Çeku edhe ta fal. Çka ke bë zina 500 euro. Të falt e kije. Transmetohet në histori se ka shku një njeri dhe i ka thanë e kum ba filan filan gjynahin. Priftit. Shkruma faljen. Ja shkrujti, ja shkrujti, prifti, edhe e vrau priftin, edhe tha të falt e kam. Që e vrajta priftin të falt e kam. Shiko vlla mentaliteti se si i shkatron njerëzit. Andaj, Evropa ka ik nga kjo. Pse? Pse ti ta fal, mu s'ma fal? Pse ti direkt fol, unë s'foli direkt? Andaj, Kur'ani ka ardhë, s'ka ndërmjetës. Çdo ndërmjetës shirk është. Po lutu, apo lutëm, lutu ti te, te Allahu. Pse? Lute vetë Allahun Xhelle ue Ala. Andaj vëllezër, qytetërimi, feja e Zotit Xhelle ue Ala, e ndërton mentalitetin mbi, mbi fakt. E kur s'ki fakt, hesht. Andaj neve thomi përgjithësi, çdokush ka i beson Allahut, ditës gjykimit, melaqeve, pejgamberëve apo llogarisë, kaderit dhe s'i ban Allahut shok në mesele të qarta të prera në kufër dhe shirk, ai do të hin n'xhennet. E mirë, hoxha filani çdo e kalume kësaj vije është e folur pa fakt. Ku e ki faktin? Pse filani? Nuk e din. Andaj na mëson Allahu xhelle ue ala. Jo me emra. Jo me emra. Ngase kështu vëllezër kanë hi sufitë. Hoxha jem e ka pa xhenetin, ka hi, tash veç kan don e merr me veti. Kan don e merr me veti. Pastaj lip çka doje në kompenzim me shti n'xhenet. Andaj i shef se si se si jetojnë në një jetë të të çoroditur. Andaj vëllezër, kjo është prej e, veçorive të para të cilat i kanë përmendë dijetarët prej dallimeve të qytetërimit islam. Gjithashtu prej veçorive të cilat i kanë përmend dijetarët e dyta prej tyre në dallim prej civilizimeve të tjera është enneha hadaratun teuhidije. Është kjo shumë me rëndësi vëllezër. Dhe krejt vëllezër kjo qytetërimet, nëse e kupton se nuk është qytetërimi asfalt e xhade e gurë e prej sendeve të plastikës e cilat ndërtohet materia në përgjithësi, do ta shofësh se në islam vëllezër i gjithë koncentrimi, i gjithë fokusimi i Kur'anit është me të ndërtu ty si njeri, në raport me Zotin dhe me njerëzit. Ndërsa materialja është send sekundar e shumë më përtej. Shumë më larg. Andaj çdo veçori, nëse e përcjellim me vëmendje, nuk ka të bëjë me me tokën, me baltën, me ujin, po çka ka të bëjë me shpirtin, me mendjen, me raportin, apo për shembull vëllezër paramendo, Zoti jonë Xhelle Xhelaluhu na thret në Kur'an për krejt fokusimi jonë i jetës me qenë për një hir, për hir të një qëllimi. Cila është ajo? Ridha Allah. Kjo s'është materie. Kënaqësia e Zotit. Andaj njeriu kur jeton për kësi qëllime të larta, e është i civilizuar më i madh se sa me jetu për plastikën, sa me jetu për për gota, sa me jetu për vetura, për hekur e kështu me radhë. Andaj veçoria e dytë vëllezër është se është civilizim i njësuar. Civilizim i teuhidit. Ktu është për qëllim civilizim i njësimit. Pra nuk ka shpërndarje. Për shembull, Allahu xhelle ue ala është një. Dhe kjo është besimi i ndërtuar në Zotin xhelle ue ala. Pejgamberin sallallahu alajhi wasallam e kemi një. Dhe ata jemi të obligum me ndjek në sheriat. Pejgamberët janë shumë, po për neve është një. Edhe nëse janë shumë, ata thrrasin në, në një rrugë. E kemi një kible. Apo, një drejtim. Pra, për shembull, një Allah, një pejgamber. Kjo nuk vjen ndesh se ka shumë pejgamber, ngase ne jemi të obligum me ndjek Muhamedin sallallahu alajhi wasallam. Është një kible, është një Kur'an, është një fe e Zotit xhel xhelaluhu, edhe është një qëllim nga ekzistenca. Pra nuk vijnë ndesh detyrat dhe qëllimet në fenë e Zotit xhel xhelaluhu, andaj qytetërimi islam prej veçorisë së dytë e ka cila uniteti dhe njësia e, e qëllimeve. Për shembull, të gjithë njërzit i thrasmi për te një Zot. Jo te une, jo te ti, te një Zot. E thrasmi te një kible. E thrasmi për një urtësi të jetesës. Edhe ajo është adhurimi i Zotit xhel xhelal. E thrasmi n'dashuri absolute ndaj pejgamberit alayhi salatu selam dhe e thrasmi m'i dash muslimanët në, në aspektin përkatësor. Qysh i bie kjo? Për shembull, nuk i themi neve njerëzve si të hish ti n'islam apo muslimanëve. Nuk i themi se ti si të hish ti n'islam, o ki me dash si Muhamedin kët musliman të jo. S'munet. Se i thotë, kadal se ti s'je si Muhammedi, Alehi Salatu Selam. Andaj, vllezër, prej ngecjes në qytetrim, mundohet m'i bo barabar. O ki me m'dash mu qysh e do Allahun, ose hiç. S'muj qashtu. Apo, për shembull, ne e dojmë Muhammedin Selam pa kushte. Pa kushte. Dërsa muslimant i dojmë me kushte. Si? Ne e dojmë si musliman përgjithësi. Por veset e këqija, për shembull s'ia dojna. Dhe kjo s'vjen ndesh. Xhahilijet tu kanë plak? Tha po. A e shajte? Po. E po masi e shajte ki xhahilijet. Andaj vllezër, shiko, feja e Zotit tebareke ue teala, është fe e njësimit, me gjithë dallimet e shumta. Apo, njerëzit kanë shumë, shumë vese, shumë cilësi, shumë veçori, dikush e do diçka, çka s'e do tjetri. Dikush e ka një cilësi çka s'e ka tjetri, dikush është ma temperament, dikush ma, ma tolerant, dikush ma i butë, dikush ma i ashpër. Apo andaj Ebu Bekr Sidiku ka qenë shumë ma i butë se sa Omeri, dhe Omeri ka qenë pak ma i ashpër se sa Ebu Bekr Sidiku. Dhe kur e kanë diskutu ndërmjet veti këta çka thon? Çka kanë thon? Njerëz kanë thon, ju dy ka thonë e stabilizojmë njëri tjetrin. Se me lanë veç Omerin, pak më vështirë bëhet. Po, herë Ebu Bekri, herë Omeri dhe stabilizohet kështu. Andaj vllezër veçoria e dytë në islam është se me gjithë dallimet i kemi pikat të cilat na njësojnë. Edhe ajo është një Zot, një pejgamber, një libër, një kible, një urtësi e, e të jetuarit. Dhe kështu duhet me ndërtu neve vllezër perceptimin për fenë e Zotit xhelle xhelaluhu. Duhet me ditë ku mu kthy te boshti. Ju vjen mirë, apo? Se e kqyr për shembull mutezilijen, ai ka hi llugave në filozofi, kjo është ma pak, dhe thot, kqyre unë ku jam. Por nëse eshariu e qet veten me sahabët, qysh del ky? Del shumë keq. Andaj ti nëse matesh për shembull me xhehmiun, del keq, del mirë ti. Se ai ka pas mendime t'kota, mendime t'liga dhe ti del mirë. Nëse ti matesh me rakixhien, del mirë. Po nëse matesh me atë çka duhet mu mat, me Kur'anin, me Sunnetin, me pejgamberin se sen, qysh del ti, del shumë i mangët. Andaj vllezër, prej veçorive e dyta është njësimi i burimeve dhe dhe qëllimeve. E kemi një Zot, e kemi një pejgamber, një libër, një kible e cila na na bashkon. Dhe krahas kësajna, neve e gjejmë se Për shembull, civilizimet tjera kanë shumë qëllime. Për shembull, e gjen njënin jeton për, për gra. Jeton për gra veç. Tjetri jeton veç për pare. Tjetri jeton veç për plastika. A tjetri veç për vetura. Dikujt tjetër i bëhet për shembull e, e dashme veç puna. Veç me punu. Qysh kanë thonë disa prej selefit, kur i kanë pa këta njerëz të cilët, veç punë, punë, ka thonë, qysh ka thonë? Ka thonë, coftinë e natës, gomar i ditës. Këto nuk janë citime t'mija, vllezër. Citime t'sahabëve, të tabiinëve. Kur e kanë pa dikan veç punë, punë, natë ditë punë, flej punë, flej punë, kanë thonë, coftinë e natës, e di, po a është qëllimi yt veç me u çu me punu, prap me flejt, prap me punu, nuk e kjo, kjo robotizmi çka ata e kërkojnë. Ata e kanë pa moti vllezër sahabët se s'është ky qëllimi. Nuk është ky, ky qëllimi. Andaj disa civilizime tjera kanë shumë qëllime. Dhe pastaj vinte përplasja. Pastaj vinte te përplasja. Ndërsa feja e Zotit xhelle xhelaluhu është e njësuar dhe i ka krejt elementet për me krijuar shoqëri të pastër dhe dhe të ngritur. Andaj kanë ardhur shumë prej ajeteve të Zotit xhelle xhelaluhu ku Allahu tebareke ve teala thret për njësim Dikush do me ndërpre fejen qëtu. N'xhami bani çka doni ju. Apo, mos shitni men, pastaj përjashtë. Apo, kur i thu ti për shembull kamata haram, muzika haram, das me qërë ditur haram, përzierja haram, kjo haram, thot, në xhami s'jena. Andaj nëpër shkolla kështu na, na thonin, nuk jena në xhami. Sikur njeriu duhet mu zhvesh nga parimet dhe moralet kur s'është n'xhami, apo? Sikur nuk vlen njerëzillëku atje, apo? Allahu tha, kul inne salati, namazi jem. Wa nusuki dhe kurbani jem. Dhe ajo çka e theri për ritet e Zotit. Kuptim gjitha ritet, gjitha ceremonit. Pastaj wa mahyaja e këtu është ajo njësimi dhe gjithë jeta ime. Gjithë jeta ime. Pra, çka përfshin vëllezër gjithë jeta ime? Komplet pa përjashtu kurgjo. Si të zgjohesh n'mëngjes? Derisa të mbrrish n'mbrëmje. Çdo sekundë që e ke kalu, dije se Allahu ka hukum aty. Ka gjykim aty, juridik, apo moral, apo shpirtëror, e kështu me radhë. Wa mamati dhe forma se si duhet me vdek lillahi rabbil alamin. Veç një qëllim e ka. Pra namazi, kurbani, jeta komplet pa përjashtime dhe forma e vdekjes Nuk janë për tjetër veçse për Allahun Zotin e botëve. A, a kjo është më mirë apo erbabun mutashakisuna? Që ka thon Allahu xhela? A kjo është më hajr apo zota të ndryshëm? Zota të ndryshëm. La sharika lah, ka thënë Allahu xhela, ai nuk ka shok, wa bidhalika umirt, me këtë jam urdhëruar Wa ana awwalul muslimin, dhe ka thënë, thuaj, unë jam i pari prej muslimanëve në kuptimin të domethënies, unë jam i pari që i nënshtrohem kësaj. Pra pejgamberi asht kulmi i cili i nënshtrohet kësaj rregulle. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi dakhala al-janna", ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Kush thot la ilaha illa Allah". Çka ka lidhje kjo vëllezër kush thot la ilaha illa Allah Dhe pse dietarët e bin këtë hadith dhe këtë ajet në veçorinë e qytetërimit se qytetërimi islam dallohet me unitet dhe njësim të qëllimeve. Kush thot la ilaha illallah? Sinqerisht nga zemra e tij futet në xhennet. Pra kush e njëson zemrën e tij? Në zemrën e tij s'ka dashuri shumëta, por është një, ai është Allahu. Nuk mundet me konë gruja para Allahut. Nuk mundet me konë kerri para Allahut. Nuk mundet me konë shtëpia para Zotit. Apo vëllezër? Nuk mundet me konë kurkush para Zotit. E ka thonë pejgamberi a.s., kush thot la ilaha illa Allah, pra e ka Zotin njëherë. Pastaj krejt pas tij, dekhale el xhenne. Ai hyn n'xhennet. Ama me thonë la ilaha illa Allah, e me të këput zemra kur të vjen paga, problem është. S'ke thonë la ilaha illallah qysh duhet. Me thonë la ilaha illallah. E kur thirret ezani veç me thonë aziz Allah. Kishe pe mashtron Allahun? Aziz Allah, apo? Jo aziz Allah, në xhami me shku, m'u falë. Qekjo la ilaha illallah. Edhe nuk mashtrohet zoti jonë tebareke we teala. Po, ti duhesh me pasë bosht kryesor, qëllimin final, Allahun tjerat janë sekondare dhe ditësore. Andaj, vëllezër ka shumë prej ajeteve të Allahut tebareke ve teala, ku neve na e shpjegon Zoti ynë xhel-le ve ala, se në civilizimin islam nuk egziston shumë qëllime, po egziston një qëllim, dhe është Zoti ynë tebareke ve teala. Veçoria e tretë, vëllezër, kjo shumë me rëndësi, dhe ndoshta kjo kish pas shumë degëzime, porse do ta shkurtojmë neve se nëse vazhdojmë kështu me detale të shumta, na zgjatet zinxhiri i ligjëratës, por se do të mundohemi që ta përmbledhim sa më sa më të ngjeshur që ju pastaj ndoshta edhe lexoni më shumë, edhe hulumtoni më shumë. Veçoria e tretë vëllezër e civilizimit islam përballë dhe karshi civilizimeve të tjera është rabbanijetu teshri. Juridikun dhe kodin e jetës e merr nga Zoti. Si duni pastaj ju si, sjellni sinonime, pra Rabbanijetu teshri, bukfalisht, çfarë duhet vepruar e ka veç prej Zotit. Kodin, ligjin e merr veç prej Allahut tebareke ve teala. Këte vëllezër nuk e ka asnjë civilizim. Andaj feja Zoti Xhel-le Xhelaluhu, për shkak se e ka Rabbanijetu teshri, vetëm Zoti vendos kod dhe ligj, Nuk ka në ta asnjë ligj qabiletun lit-taghyir. Nuk ka pranim dhe mundësi për modifikim. S'ka. Për shembull, as një nen i Zotit, asnjë ligj i Zotit nuk është i pranu, nuk e nuk e ban ndryshimin. Si? Për shembull nuk mund me thanë pesë vakt namaz juve sahabeve, ama kur t'vinë do që kanë me jetu, apo në civilizim të madh në thojza, e atyre hekjani do. Atyne veç xhumajën banjani. Ato janë t'zant, kanë punë, ato i udhëheqin tregjet, ekonominë, ato nuk janë si ju o sahabe. Ato nuk janë si ju, ata kanë shumë punë, ditëm loja, çajtore rrinë tan ditën, e shëtitin, nuk janë si ju, Zoti na rujt. Dhe njerëzit nuk e dinë se ndonjëherë disa mentalitete ku dërgojnë. Kjo dërgon në ata se sahabët janë primitivë, s'morrin vesh, siç ka thonë Ibn Sina. Apo, Ibn Sina ka thonë sahabët nuk e kanë morr vesh Pejgamberin salallahu alejhi ve selem. Ka thonë qysh ka mundësi me morr vesh një njeri i cili jeton n'shkretirë. Andaj Pejgamberi ka vërejt këta dhe ka nis me fol me fjalë të përgjithshme, në mënyrë që mos ta morrin vesh se e ka pa që këta s'morrin vesh. Dhe Ibn Qayyim el-Jawziyye pastaj e ka hedh rrufet mbi këtë mendim. E ka djeg dhe Shejhul Islam Ibn Tejmije, i cili thotë se ky mendim i Ibn Sinës se sahabët nuk kanë kuptu shumë. A dhe ka thonë, hini falnu ju. Hini falnu. Ndërsa na Apo, ne jemi me, me, me medicinë, me shkencë, me, ne jemi, nuk jemi be si ju, e kështu me radhë, jo vëllezër. Rabbanijetu teshrija. Në islam, qytetërimi islam, dallohet me e ka kodin e unifikuar, e para, dhe e dyta s'pranon modifikim. Andaj në çdo kushtetutë shkruan, pranon modifikim. Pse pranon modifikim? Pse pranon modifikim? Sepse ajo çka i përshtatet një klase nuk përshtatet tjetra. Apo? A, a është ashtu? Ajo çka ja ngarkojnë punëtorit s'ja ngarkojnë ministrit. Ata çka ja ngarkojnë kryetarit s'ja ngarkojnë atij i cili pastron rrugët. Dhe kjo është padrejtësi. Andaj kan, kur ka hije su, e, Ebu Ubejde, Ibnul Xherrah, te Omer bin Khattabi, Apo, ça i ka thonë? Edhe La hawla wala ku Suhejbi kur kanë hije te emirat e muslimanëve, te Omer ibn Khattab radiallahu an, Salman al Farisiju i kanë thonë, o Emir, kallzona ku e ke ble kmishën. Përndryshe s't'ngojna. Vëllezër me ia thon kta sot dikujna. Sa burg i ha. Me i thon ku i ki marr ti? Jo këmishën o vëllezër, na s'po dojna me interesu këmishën ku e ka ble. Po me miliarda o vëllezër pare, me miliarda tonelata altan, ku i ke marr ti? Kush t'i dha ti këto? A ndërsa njerëzit jetojnë varfëri t'skajshme, vdesin për bukë. Apo dhe ja paguajnë dikujna apo një fotografi me miliarda. I ka hedhë ngjyrat aty. I ka hedhë ngjyrat dhe ti me ja dhonë miliarda. Ka hi një njeri te Muawije. Muawije ka qenë khalife. Pas uh, Alijut radiallahu an, dhe ka hi një njeri dhe i ka thonë Muawije sahabi i pejgamberit së sellem. Ka thonë, Esselamu alejke ejjuhel exhir. Emir i thojnë mbretit, kryetarit. Exhir i thojnë punëtorit. Ka dalë Muawije duke i sprovue popullin e vet ta shofe a janë të ngritur në mënyrë qy- qytetrare qysh duhet apo janë të të prapambetur. Ka thonë në hutbe Pasuria, pasuria jonë. Kujt dojmë i japmi, kujt dojmë s'i japmi. U ngrit njëri prej muslimanëve dhe i tha, Kurrsesi, pasuria është pasuria e Allahut. Ai e ndan dhe ai jep kujt dojë dhe e pengon. Elhamdulillah tha Muawija se s'ka deviju musliman në kohën teme. Na qysh i kishmi thon, qishtu është, e jotja, pse jo? Ta kush ta ka bo ty? Qysh tha Firauni? Hadhihi enharu texhri, që lumejt të mijat janë, qysh tuat, Nili i joti, ti e ke bo Nilin? Ti ke lind injorant, ke lind sytë kanë ardhur pak më vonë, veshtë t'u kanë kriju pak më vonë, dëgjimi apo zemra ka nisë e vogël e ka, ka filluar m'u rrit, perceptimi jo takon një herë duke e shqiptu babën edhe nanën mezi se e ke shqiptu, ti e ke kriju nilin? Andaj Allahu xhelle ve ala na mëson neve se në Islam ka kod i pandryshueshëm. Pse është i pandryshueshëm? se sikur sheriati të pranonte ndryshim, do të ishte akuzë për ata që e ka zbrit. Se ti s'po di, herë kështu po thu, e herë kështu. Herë po na thu kështu, e herë kështu. E s'ka në islam kështu. Kur tho je pesë vak namaz nuk livrit. Kur tho je zeqati duhet me dhonë dy pikë pesë, s'livrit. Kur tho je duhet me agjëru Ramazanin, nuk leviz ajo. Kur tho je duhet me bo haxhin, nuk leviz. Ju sa doni levizni me vende dhe rrethana. Sheriati i Zotit xhelle ve ala mbet i njëjti. Trashëgimia, mbet e njëjta. Raportet mes njerëzve mbesin të njëjta. Se si duhet me jetu në shtëpi dhe jashtë shtëpisë, se si duhet me i ndërtu marrëdhaniet me njerëzit, mbesin të njëjta. Andaj ligji i Zotit, kodi juridik, është prej veçorive të qytetërimit islam, i cili ia jep hakin të gjithëve, edhe punëtorit, edhe kryetarit. Dhe punëtori ka drejtë me marrë llogari, Vallahi nëse njeriu veç e lexon sa llogari i kanë marr të thjeshtit e muslimanëve, kryetarët e muslimanëve, hak me të vërtetë, e s'e kanë merituar besatimin, njeriu çuditë. Një musliman i thjesht m'u çu me i thanë, o emirul muminin, kallxom këta e këta e këta. Ebu Ubejde i ka thonë Omer ibn Khattabit, Omer ibn Khattabi shpesh i ka sprovue shokët e vet, nëse e baj qeta çka thuni, nëse e baj qeta çka thuni. E ni ditë i ka thonë, nëse unë e baj qeshtu, kuptimin e një lloj shmangie nga e drejta, Çka i thanë ata? Tha drejtojna na o emir, mos ki gajle. Na drejtojna. Çka tha Omer Khattabi? Tha elhamdulillah që në mesin e muslimanëve dhe shokëve të mi ka mbet ende dikush i cili nuk e len kryetarin me devijue. Apo? Ndërsa sot, sot, sot njerëzve në, në tawaf, në tawaf, nëse i thuhet kryetarëve arabëve, o ti ki frigë Allahun, Allahu e di kur del pi burgit ai. Allahu veç e di kur del ai pi burgit. Veç e do të ki frikë Allahun. Sikur me i thon, apo çka me i thon? Derisa ne dijetarë transmetojnë në vendet arabe se një ministër ka dashur me i afru disa prej hoxhallarëve në punë dhe me me bashkëpunu me ta për me për me e ndryshu çështjen e shoqërisë dhe ata të vjetrit i kanë thonë mos i afro këto ka thonë pse ka thonë se këto prej për jashtë punojnë për ti ama me zemër janë te Allahi kjo krema kjo krema te ata ti me kanë qëllimi i fundit finali joti Allahu kjo është krem andaj vllezër rabbanijetu teshri kod i palëvizshëm e merr llogari çdo kand e merr llogari çdo kand andaj kjo është prej veçorive të cilat e kanë përmend dijetarët prej veçorive të qytetërimit islam dhe asaj me të cilat dallohet feja e Zotit tebareke ve teala. E katërta, vëllezër, është dhe me këtë e përfundojna prej veçorive të civilizimit islam është se civilizimi islam dhe qytetërimi islam është me peshore dhe vlera të veçanta dhe të pavarura. Dhe për çdo vlerë e ka kuptimin të cilin ai ja ngarkon dhe jo qysh ja ngarkojnë njerëzit apo civilizimet e huaja, me fjalë të tjera. Pra, sheriati islam, civilizimi islam, qytetërimi islam, sistemi islam, sido sinonimet janë ndryshme, Për çdo vlerë çka e ka dhe për çdo veçori çka e ka, kuptimin ja jep vet dhe nuk ja le dikujt me ia dhon. Dhe kjo është veçori e madhe e fesë Allahu tebareke ve teala. Për shembull, çdo çdo vlerë, ne do do të shembullojmë disa prej prej tyre. Për shembull, për mbajtje të lidhjeve farefisnore, nxit në namaz, nxit në mbajtjen e lidhjes me Zotin, nxit në respektimin e pejgamberëve, nxit në të respektin e të moshumit, nxit në mëshirë ndaj fëmijut, e kështu me radhë dhe vlerat shumta, ka shumë. Kjo është pjesa e parë e qytetërimit. Po më e veçantë është se vet ja jep kuptimin. E për shembull, pastaj te njerëzit devijon kjo. Për shembull, sot njerëzve nëse ju thu drejtësia, drejtësia thot po, po drejtësia. Kush s'e do drejtësinë? Por nëse pastaj të hyn n'detale si e shef drejtësinë, ai devijon. Apo një park me e rregullu pak, me ja hek disa bërllogje, po ky i mirë kanka kon. Ky i mirë kanka kon, gabim e kena mendue. Pra e përkufizojnë subhanallah drejtësinë me largu ni bërllog. Apo e e përkufizojnë mirësinë e Zotit xhele ve ala në disa lëvizje të vogla çka i ban dikush. E kështu me radhë. Andaj vllezër veçori, veçoria e katërt e fesë së Zotit dhe qytetërimit islam cila është se vlerave të veta nuk ju toleron shpjegime t'huja. Qysh i bje me kon xhymert, vetë kallzon. Vetë feja na kallzon. Qysh i bje me kon mesatar, qysh i bje me kon mesatar, A vetet pijanecin vëllezër? Qysh jam mesatar me kanë? A munesh me i thanë ni zinaqarit? Qysh jo ve muslimani mesatar? Hajt kallzona ti. A munet ai me kallzu? Njani cili të të ngon hadër. A munet me na kallzu cili është mesatar? Apo? A munet me na kallzu? S'munet vëllezër. Po mirë, ai i ndikumi prej derrit, i ndikumi pi zinasë, i ndikumi prej rakisë. A munet me ta kallzu ai cili është mesatari? Jo, vëllezër. Kush e kallzon? fuqia në islam. Fuqia në islam. Te shumë civilizimet fuqia qysh? Fuqia e goditjes. A është në islam fuqia e god fuqia e goditjes? Fuqi n'vetveti? Jo. Nuk është. Nuk është. Është pjesë e fuqisë, e cila ndonjëherë ndihmon për ta arrit atë domethanien dhe veçorinë e fuqisë. Por a është gjithmonë? Jo, vëllezër. Cila është fuqia në islam? Cila është fuqia në islam? E para vëllezër, të gjithë pejgamberët, të gjithë pejgamberët pa përjashtim. Fuqinë e kanë llogarit me vdekë si musliman. Fuqi e madhe është kjo. Nga Ademi deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj shikon se secili prej tyre në fund çka i ka thanë Allahu xhel-le ue ala. Elhikni bis salihin Tawaffani muslimen. E shef ti Nuhin alayhis salam thotë o Zot më merr musliman. Pas gjithë asaj lufte, përpjekje për t'i bo njerëz musliman, thotë ky për veti o Zot ban mu musliman. E shef Ibrahimin bashkë me Ismailin tu u lut, Rabbena waj'alna muslimejni. O Zot na ban dy musliman ne. E shef, pastaj Musa alejhi salatu ve selam, Rabbena, o Zoti jonë, edhilna fi rahmetik, futna në mëshirën tane. Kjo fuqi e madhe vëllezër. Njeri me i përballu krejta krizave, që me vdek musliman, kjo është fitore e madhe. Andaj për shembull, fuqia në islam, nuk është ashtu si e përshkrujnë të tjerët, por është me, me çka? Me botëkuptimin e vet. Andaj tha pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, lejse shedidu bis-sura, Nuk është i fortë. Subhanallahu. Njeriu veç me lexu hadithin vëllezër e kupton se pejgamberi sa po ndryshon botëkuptime. E marr një botëkuptim e hedh ta bjen tjetrin. E jepte Allahu xhel-le ue ala. Tha vetëm nuk është i fortë, i fortë i mpraptim. Po dikush me rrënu dikan ma shpejt, me rrëzu, apo thotë ky i fortë koka. Tha pejgamberi sa innama shadidu alladhi yamliku nafsahu I fort, i fuqishëm, është ai i cili e mban veten. A sa vështirë është valla. A është vështirë vllezër? Kur je nervoz, në kulm nervozës, ta kanë prish krejt, ta prish gruaja, ta prish baba, ta prish fëmiu, ta prish shoku, ta prish miku, të vjen paga, të vjen rroga, s'ki pare, të vijnë problemet, edhe ti temlik nefsek, edhe ti e gëlltit krejt me sabër. Kjo shumë e ranë, vllezër. Zakonisht, njerëz bëjnë probleme. Tha pejgamberi alejhi selam, Alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab. Kur është nervoz. Apo kur është nervoz. Kur jemi tu pi kafe është rregull me majt veten, por kur je nervoz, kur këtu vlon kryja. Andaj për shembull pejgamberi sam e largon këtë botëkuptimin e fuqisë me me rrënu. Wallahi pejgamber çka janë vrarë prej zullumçarëve, cili u kon i forti. Pejgamberi ata, pejgamberi. Çdo pejgamber ka pas nëse pejgamberin i kanë i kanë Ça me sharrë, kanë ça me sharrë, apo, cili u kon i forti, ky me sharrë, a ky i sharrumi, i sharrumi, cili u kon ma i forti, ata të cilët e hedhën Ibrahimin në zjarr, apo Ibrahimi, Ibrahimi, alejhi salatu selam, cili është ma i forti, a Ebu Xhehli i cili ia hedh, pa barkun e devesë, me mbeturina dhe me ndytësi, Muhammedit alejhi selam, a Muhammedi alejhi selam, Cili është më i fortë? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Apo ndërsa njerëzit e kanë të rrotulluar kët kët botëkuptim. Gjithashtu për shembull, vëllezër prej botëkuptimeve të cilat ju jep Islami vetë veçori të veçanta dhe se si duhet ta ketë boshtin ky kuptim. Për shembull, njerëzit zakonisht të falimentuarin apo si e si e definojnë s'ka pare. I falimentum. Ska pun, i falimentum. U shkollu ka met pa pun, i falimentum. Apo, një ditë prej ditëve pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, i pyti sahabët, tha, tha, çka është te ju muflis, i dështum. Tha, ja Resulallah, te na i dështum është i cili ka investu dhe ka met pa pare. Ka shti pare dhe s'ka nxjerrë. La dirheme lehu ve la dinar. As dirhem, as dinar. Ka met pa pare. Tha, Muflis te ummeti jem, aha, këtu është ajo veçoria. Tha, Muflis te ummeti jem është ai i cili vjen me namaz, me zekat, me agjërim, me haxh dhe sadaka, gjithë këto vepra. Pastaj, e ka mshu këtina, e ka sha këtë, ia ka derdh gjakun këtij pa hak, apo, e ka akuzu këtë n'nder. dhe vjen ditën e gjykimit dhe i shkëmbehen këto këto veprime i mirët namazi i tij dhe i shkon atij sevapi të akuzumit të rrafmit a është kjo ndryshimi botëkuptimi vllezër sa so, njerëzve nuk i than fukara i dështum s'është fukara ndoshta ka te Allahu pozitë t'madhe pozitë t'madhe imam Ahmedi ka një ditë prej ditëve halifja Mutevekkil i cili e ka largue idenë e xhehmive dhe mu'tezilive dhe ja ka çu Imam Ahmedit disa hedije për shkak maltretimeve që i ka pas përpara. Dhe ky ndërmjetësi apo ndërmjetësi i cili ja ka pru hedijën, ka thonë këtë hedije e ki pi halifës. Hedije Imam Ahmedit. Imam Ahmedi ka refuzu. Dhe këtij ju ka prish qefi, ndërmjetësit. Ti, ti po e refuzon hedijën e prijësit të madh të muslimanëve. Atëherë Imam Ahmedi ka dashtë me me ja bind se nuk është qysh po thu ti. E ka marrë enën e tij të bukës ku ha bukë dhe ja ka nxjerr bukën. Dhe buka e tij vllezër u kon shumë e vjetër, shumë e thatë. Dhe i ka thonë, o njeri, një njeri i cili është i knaq me këtë bukë, me këtë formë të kafshatës, çka i duhet kjo hedije? Çka i duhet kjo hedije? Andaj, botëkuptimi i dështumit dhe falimentumit në islam nuk është botëkuptim s'ka pare, s'ka rrogë, s'ka pagë, kjo është pjesë e dunjajës. Porse falimentimi më i madh është me falimentu te Allahu tebareke ve teala. Vllezër, këtu kemi edhe shumë për të folë te çështja e veçorive të vlerave në islam, porse do ta vazhdojmë me lejen e Zotit xhelle ve ala në ligjëratat e ardhshme na e lusmi Allahun tebareke ve teala, që Zoti jonë xhelle xhelaluhu t'na ban njerëz të qytetëruar me islam, ta kuptojmë fenë e Zotit, ta kuptojmë fenë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E lusmi Allahun tebareke ve teala që Allahu ta ngrit vetëdijen fetare te muslimanët, t'na ban Allahu tebareke ve teala njerëz të dijshëm